Book 2 73 si psa e 3 7 e Daj rap Anu Daj Mund Mund คุณได้รับอนุญาตให้ขับรถได้แล้วหรือ A mund t'i japësh makinës tashmë? a mund t'i japësh makinës tashmë คุณได้รับอนุญาตให้ดื่มแอลกอฮอล์ได้แล้วหรือ A mund të pish alkool tani? a mund të pish alkol tani คุณได้รับอนุญาตให้ไปต่างประเทศคนเดียวได้หรือ A mund të udhëtosh jashtëtetit tani? A mund të udhëtosh jashtë shtetit tani? อนุญาต ได้ mund mund เราสูบบุหรี่ที่นี่ได้ไหมคะ Amund tăpim duhan k a t u Amund tăpimă duhan k a t u ตรงนี้สูบบุหรี่ได้ไหมคะ Amund tăpi duhan k a t u Amund tăpi duhan k a t u จ่ายด้วยบัตรเครดิตได้ไหมคะ A mund të paguaj me kartë krediti? A mund të paguaj me kartë krediti? จ่ายเช็คได้ไหมคะ A mund të paguaj me çek? A mund të paguaj me çek? จ่ายเงินสดเท่านั้นหรือคะ A mund të paguaj me lek në dorë? A mund të paguaj me lek në dorë? ขอใช้โทรศัพท์ได้ไหมคะ A mund të telefonoj një herë? a mund të telefonoj një herë ขอถามอะไรได้ไหมคะ A mund të pyes për diçka? a mund të pyes për diçka ขอพูดอะไรได้ไหมคะ A mund të them diçka? A mund të them diçka? เขานอนในสวนสาธารณะไม่ได้ Ai nuk mund të fleje në park. Ai nuk mund të flerë në park. เขานอนในรถไม่ได้ Ai nuk mund të flejë në makinë. Ai nuk mund të të flerë në makinë. เขานอนที่สถานีรถไฟไม่ได้ Ai nuk mund të fle në stacionin e trenit. Ai nuk mund të flerë në stacionin e trenit. เราขอนั่งได้ไหมคะ A mund të ulemi? a mund të ulemi เราขอรายการอาหารได้ไหมคะ A mund të na jepni menynë? a mund të na jepni menun เราขอแยกจ่ายได้ไหมคะ A mund të paguajmë veç e veç? a mund të paguajmë veç e veç